¡Baile zorra! ¡Que los giles corran! ¡Esto no se termina ni aunque llegue Esquivamos la popo, buscamos dos totos Ando loco, siempre del ropo Si piden que la pinche, yo la exploto No vengan con berrinche, no compro ni un poco Esquivamos la popo, buscamos dos totos Ando loco miñería dando vueltas porque está loco el marote. Anda la pista firmando esto Y yo dándole recate pa' que ella a el loco. Hay jarra y mujer en el view de pelote. Shh, pero que no se note. Que los culos están bajando y subiendo como ascensor. Yo metiéndole ritmo pa' que ella le den sabor. Voy pa la disco con metales y hacemos sonar el sensor. Andamos el ritmo ilegales, siempre sembrando el terror. Tambalea esa burra de acá pa' allá. Y yo haciéndola pa' acá pa' allá. Demonias en moña siempre flasha. Aquí vamos la popa, buscamos dos totos, ando loco, siempre el ropo, si piden que la pinche, yo la exploto, no vengan con berrinche, no compro ni un poco, vamos la popa, buscamos dos totos, ando loco, siempre el ropo, si piden que la pinche, yo la exploto, no vengan con berrinche, no compro ni un poco, vamos loco, Ani, ando en la chata con un par de mami, yo vestido deportivo y ella vestida de Armani, arranqué la gira en Vena y terminé llegando con mi y zapatilla running. La popo me sigue buscando y yo estoy haciendo la plata como si tuviese un show. Los totos me siguen buscando y yo estoy haciendo que suban y bajen como un yo-yo. Esquivamos la popo, buscamos dos totos, ando loco, siempre en el ropo, si piden que la pinche yo la exploto, no vengan con berrinche, no compro ni un poco. Esquivamos la popo, buscamos dos totos, ando loco. con berrinche no compro ni un poco.